In daar die tijd, in die vijfde maand van die vierde regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, dit was des in die eerste deel van zijn regering, het die profeet Ghananiel sien van Asir uitgehoon vir my in die teenwoordigheid van die priesters en die hele volk in die huis van die Heere gesê, so sê die Heere die Almachtige, die God van Israël, ik zal die jek waar die koning van Babel jylle opleg, verbreek. Oor twee jaar zal ik al die voorwerpen uit mijn tempel, wat koning Nebekadzar van Babel uit jullie plek uit naar Babel toegevat het, hierheen laat terugbring. Ik zal ook voor koning Joachim van Jeda, sien van Joachim, en al die ballingen van Jeda wat dier Nebekadzar naar Babel toegevat is, naar jullie plek toe terugbring, sê die Heere, want ek sal die ek wat Babelse koning jullie oplee, verbreek. Toe antwoord die profeet Jeremia die profeet Ganania in die teenwoordigheid van die priesters en die hele volk wat in die huis van die Heere gestaan het. Die profeet Jeremia het gesê, ik zou dit ook graag so wil hee. Mag die Heere dit doen? Mag die Heere bevestig wat jij als profeet gesê het en die voorwerpen uit die huis van die Heere en al die ballingen naar hierdie plek te terugbring uit Babel? Maar luister toch na wat ek nou gaan sê zodat so jij jy in die hele volk dit kan hoor die profete uit die dag voor jou en my het lang al voor baie lande en oor groot koninkryke oorlog en rampen en peste aangekondig. Maar die profeet wat voorspoed aankondig, is net aanvaar als profeet wat werkelijk dier die Heere gestuur is, wanneer zo'n so profeetse woord uitkom. Toe vat die profeet gaan aan ja die heek van die profeet Jeremia sy nek af en breek dit stikkend. Hanana het voor die hele volk gesê, so sê die Heere, so sal ek oor twee jaar die heek verbreek wat dier koning Nebekadzar van Babel gezet is op die nek van al die nasies. Die profeet Jeremia is toe daar weg. Nadat die profeet Hanania die heek op die profeet Jeremia zijn nek gebreek het, het die woord van die Heere tot Jeremia gekom, gaan sê vir Hanania, so sê die Heere, jy het houkeke stikkend gebreek. In plaas daarvan zal je eisterlijke dra, so sê die Heere die Almachtige, die God van Israël, ik zet de ijsterjek op die nek van al jullie nasies, hulle sal vir koning Nebekadzar van Babel dien. Hulle sal omdien, en ek stel ook die wilde dieren tot sy beskikking. Die profeet Jeremia het toe vir die profeet Ganania gesê, Luister, Ganania, die Heere het jy nie gestuur nie, jy laat hier die volk staat maak op leens. Daarom, sê die Heere, gaan ek jou wegvee van die aarde af. Je zal van haar nog sterf, want jy het opstand in die Heere gepreek. In die zevende maand van door die jaar is die profeet gaan aan jou dood.